Tada dangaus karalystė bus panaši į dešimtį mergaičių, kurios pasiemusios žibintus išėjo pasitikti jaunikio. Penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmygo. Vidurnaktį pasigirdo balsai. Štai jaunikis, išeikite pasitikti. Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė protingusioms, duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gesta. Protingosios atsakė, kad kartais nepristiktų ir mums ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite. Joms beinant pirkti, atėjo jaunikis kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis. Viešpatie, viešpatie, atidaryk čia mes. O jis atsakė, iš tiesų sakau jums, aš jūsų nepažįstu. Taigi būdėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos. Bus taip, kaip atsitiko vienam žmogui, kuris iškeliaudamas į svetimą šalį, pasišaukė tarnus ir pavedė jiems savo turtą. Vienam jis davė penkis talentus, kitam du, trečiam vieną. Kiekvienam pagal jo gabumus ir iškeliavo. Tas, kuris gavo penkis talentus, tu jau nuėjęs ėmė verstis ir pelnė kitus penkis. Taip pat tas, kuris gavo du talentus, pelnė kitus du o kuris buvo gavęs vieną, nuėjo iškasė duobę ir paslėpė šeimininko pinigus. Praslinkus nemažą laiko, anų tarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo daryti su jais apyskaitą. Atėjo tas, kuris buvo gavęs penkis talentus, jis atnešė kitus penkis ir tarė. Šeimininkė, davėjai man penkis talentus, štai aš pelniau kitus penkis. Šeimininkas atsakė, gerai šaunusis ir ištikimasis tarne. Kadangi buvo ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavėsiu didelius. Eikši savo šeimininko džiaugsmą. Taip pat tas, kuris buvo gavęs du talentus, atėjęs pasakė. Šeimininkė davė man du talentus, štai aš pelniau kitus du. Šeimininkas tarė, gerai šaunusis ir ištikimasis tarne. Kadangi buvo ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavėsiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą. Prisiartinęs tasai, kuris buvo gavęs vieną talentą, sakė, šeimininkė, aš žinojau, kad tu žmogus kietas, pjauni kur nesėjai, renki kur nebarstei. Pabijojęs, nuėjau ir paslėpiau tavo talentą žemėje. Va, imk kas tavo. Šeimininkas jam atsakė, blogasis tarne, tinginy. Tu žinojai, kad aš pjaunu, kur nesėjau, renku, kur nebarščiau. Taigi tau reikėjo leisti mano pinigus į apyvartą ir sugrįžęs aš būčiau gavęs juos su palūkanomis. Todėl atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi dešimt talentų. Kiekvienam, kas turi, bus duota ir jis turės su perteklium. O iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Šitą netikusi tarną išmeskite į tamsybės, ten bus verksmas ir dantų griežimas. Kai atei žmogaus sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės sostę. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis perskirs juos – kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius kairėje. Ir tars karalius stovintiems dešinėje. Ateikite mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę. Juk aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs ir mane pagirdėte Buvau keleivis ir mane priglaudėte. Buvau nuogas mane aprengėte. Ligonis mane aplankėte. Kalinys atėjote pas mane. Tuomet teisėjai klaus. Viešpatie, kadagi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme? Kadagi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme, ar nuogą ir aprengėme? Kadagi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme? ir atsakys jiems karalius. Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. Paskui jis prabils į stovinčius kairėje. Eikite šalin nuo manęs prakeiktieji, jam žinąją ugnį, kuri prirenkta velniui ir jo angelams. Juk aš buvau išalkęs ir jūs manęs nepavalgydinote Buvau ištroškęs ir manęs nepagirdėte. Buvau keleivis ir manęs nepriglaudėte. Nuogas neaprengėte. Ligonis ir kalinys, ir jūs manęs neplankėte. Tuomet jie atsakys. Viešpatie, kadagi mes tave matėme, alkaną ar ištroškusį, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį, ir tau nepatarnavome. Tuomet jis pasakys jiems – Iš tiesų sakau jums, kas kart, kai taip nepadarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, nie man nepadarėte. Ir eis šitie į amžinąjį nubaudimą, o teisieji į amžinąjį gyvenimą.